Há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, existia um jovem rapaz chamado João de Santo Cristo. Esta é a sua história. Guardem com atenção estas palavras. E lembrem-se: as drogas fazem você virar os seus pais. Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado pai morreu Era o terror da cercania onde morava na escola Até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente. Sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar. Escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade. Tanto brincar de médicas, 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou é seu ódio diante de tanto terror. Não entendia é como a vida funcionava, discriminação por causa de sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia eu estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha. Fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta Um ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar. Cortar madeira, pingir escapeteiro, ganhava cinco mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador conhecia muita gente interessante Até o neto bastardo do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá seu nome era Pablo e dizia que o negócio ele ia começar. Em Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. E via sete horas o um noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa, decidiu como Paulo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar. Logo, logo, os malucos da cidade souberam pra no lugar. Tem bagulho, boy! E João dos Santos ficou e que acabou com todos os tratantes dali. Fez amigos frequentava essa norte Ia pra festa de rock pra se libertar De repente, sobre uma má influência Dos paizinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro ele dançou e pro inferno Ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês seus pecados, se arrependeu. E a luz era uma menina ali o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Lhe dizia que queria se casar, o carpinteiro lhe voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. teu passe dia vem na pauta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa e desespero espero eu faço, mas eu é do João Não boto bomba em banca de jornal nem em colégio de criança Não faço não E não protejo o general de estrelas que fica atrás sair da minha casa nunca brinco com um peixe que de escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar o velho disse Você perdeu sua vida meu irmão Você perdeu sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que santo que estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com o Tabo que queria um parceiro, também tinha dinheiro, queria se armar. Dava trazia o contrabando da Bolívia, Santo Cristo, em Planaltina. Mas acontece que o tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá sabendo dos planos de São Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas Paulo trouxe uma as 22 Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois Jeremias começasse a brigar Jeremias, maconheiro, se vergonha Organizou a corpus, todo mundo dessa Sinto nada, silêncio, sente, dizia, crente 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher suas amigas carro, Com esse seu pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa pra pedir o meu amor Sou decidir Motivos, regalando joio para bandeirinhas do povo a aplaudir E olhou pro sorveteiro e pras câmeras que a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança De tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Eu é com se estou aqui que seu primo Pablo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é e não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha da malha. Você me vê se tiro do dedão. O santo fiscal em Chelsea 22. Cinco tiros no bandido traidor. Maria Lucia arrependeu depois morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João de que sabe a morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília, com o ter. Pais e filhos.